Iparaldeko orkestrak berreita amak urte ospatuko ditu, besta giroko sasoi behi batean, ondoko urritik goiti, elkargoko goita bi egitan gaindi biliko da orkestra hori, eta iol dilajan eta baigorin, Tchaikovski edo jabelen aire famatuak ere ekartzera. Horren behi hartu dugu antxon kurutsa jirekin, Mojiz Jabel konservatorioko kompainia publikoko presidentea da, Iparaldeko orkestrak aurpegiz aldatu duela errandigu. Thank Egia da aldaketa handiak izan direla, eh? sortu delarik eh, orkestra hori, sortu da eh, hemen kostaldean arrunt eta ala egonda luzaz, beste testu inguru batean, eh, um, akit, akitania etzen berdin eh, osatua eta eta orkestra sarea etzen ere berdina, eh, bai eh, Pirenoen iparaldean baita egoaldean, ordan testu ingurua arrunt aldatu da eta hemen ere, hemen ditugun helburuak ere aldatu dira. Orain orkestra horrek ez dio bizka esker emaiten bere lujaldeari, itzultzen da eta eta orain so egiten ditu bere lujalde guziak. Lagainetik uh, eh, endaiara ino, pasatuz eh, eletatik, iludira joan ez, baita lehuntzerat edo lehuntz, bai. Hor, uh, ideia da urte zurte, lau urte horietan, mandaturtan, ideia da orkestra horren errotzea bere lujaldean errotzea bere jendartean. Eta konfientzia handia egiten dugu gure erakasleeri, erak, hemengo kontserbatorioko erakasleak baitira bizkarrezura, orkestra honen bizkarrezura, eta nahi du direla erakasle baita ere musikari. Eta orduan uh, lurralde guztiak hunkitzen dugu, ahal bezain bat entxeatzen gira sartzea erri berri batzuetan, eta beti konfientzia emanez gure musikarieri. Orduan bai, aldatu da. Baina bada hala ere zerbait da, astapenean pentsatua izan zena, emaitia ipar eskualegiari orkestra bat, hau, e, segitzen dugu ideia horrekin, eta, eta garatzen ari gira, eh, uste dugu garatzen ari aurrekontu ere egon kartzen, hori ere helburua zen pixkat uh, luzeran, epe luzean eh, zabete eh, eraikitzea. Bai hori da, 2008 ko iruko txailian bozkatu dugu elkargoan gure uh, kultur proiektua, eta horren erdi-erdian kokatzen da bai kontserbatorioa, baita orkestra ere bai, eh, biak eh, nore egitura bere, berari, edo berean dira, lotuak, eta orduan diruma eh, diru eran nahi du, diru mailan badela inbertsio bat, or, badela engaia bat, haute bozkatu duguna, bi mila eta oita bat azgeroz, eta gero eta indartsoa godena engaia hori, uste dugu, eh, kultura mota horrek ere, Ipar Euskal Herrek bait, baitu beste, baititu irudi edo aurpegi kultur mailan, mail kultur mota horrek ere baduela bere interesa eta nahi dugula partekatu lujalde populazio desberdin guzik inoran bai, bada hor eh, engaiamendu bat importanta dela. Ipagaldeko orkestraren sasoi behia urriaren amabian abiatuko da angelun eta biaramunean baigurin izango da orkestra korsakof eta Beethovenen musikak entzunarazteko Jakin ere programazoaren baitan beti, Lviveko mandolina izeneko kondaira emango dela orkestrak, Euskarazko bertxo bat ere proposatuz, 2008 bosteko urte astapenean.